svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Šodienas burts ir... Burts d dominikāņu garīgums. Ticības piedzīvošana saskaņā ar svētā Dominika garīgo praksi. Garīgums, kurš uzsver četrus pamatelementus - kopīgu dzīvi, teoloģijas studijas, kontemplāciju un sludināšanu. Šie četri pamatelementi ietverti Svētā Augustīna regulā. Šī skola balstās uz Svētā Dominika Guzmana garīgo praksi. Tātad radikālu nabadzību un teoloģiski kvalitatīvu sprediķošanu. Vēlāk arī uz Svētā Akvīnas Toma teoloģiju. Šoreiz gribētos sākt ar etimoloģiju, vārdu etimoloģiju. Latīņu valodā dominus nozīmē mājas, saimnieks, īpašnieks vai kungs, kas ir radies no verba, tad darbības vārda būvēt. Un tas savukārt nozīmē dominēt un dominēt pār verkiem. Bet tam nav nekāda sakara ar šo garīgumu, jo Dominikāņi negribēja dominēt. Tātad mazliet par vēsturi runājot, jāsaka, ka šis ordenis dibināts 1216. gadā, un to dibināja Dominiks Guzmans. Tas bija domāts sprediķotājiem, un, lai viņi varētu palīdzēt glābt dvēseles, glābjot tās no herēzijas un schizmas. Tāpēc pāvests Gregors IX viņus iesaistīja arī inkvizīcijas valdē. Bet tur bija tikai viens cilvēks, un gan nevarētu pārmest viņiem, ka viņi būtu galvenie inkvizīcijā, ko mūsdienās jau arī pāvests ir palūdzis piedošanu par to, ja tur kāds arī bija iesaistīts un nepareiz bija kādu uz tiesu aizsūtījis un nosodījis. Dominikāņu devīze ir veritas, patiesība – Dominikāņu tēvi devuši četrus pāvestus, 68 kardinālus, 242 arhibīskapus un 1201 bīskapu. Viņu sākums leps vēlmē atgriezt pie dieva katarus. Viņi bija ļoti labi teoloģiski sagatavoti, bija ļoti labi oratori, organizēja disputus ar katariem – argumentējot kristīgo patiesīgumu. Pāvests Inocentijs III akceptējis šo metodi, un Laterāna koncils to apstiprinājis 1216. gadā. Vēl ir interesanti, ka viņus sauca Dominikanes, tātad, ja jau Dominija bija kungs, kā mēs noskaidrojām etimoloģiski, tad viņi bija kunga suņi, tad kalpoja, nevis kungi melnbalts suns ir viņu grafisks simbols. Habiti šādā krāsā arī ir melnbalti. Kā to saprast? Tātad viņiem ir balti habiti, bet viņi bieži vien nesā melnu mēteli pāri un līdz ar to melnbalti. Par viņu harizmu. Dominikāņu garīgie pīlāri ir dzīve kopienā, lūkšanas, studijas, sludināšana, kontemplācija un dalīšanās ar kontemplācijas augļiem. Viņi aicina meklēt savā dzīvē patiesību. Viņu dzīvē ir arī svarīgs dieva žēlastības primāts un atbildība par savu un citu cilvēku pestīšanu. Daudzas leģendas stāsta, ka viņi bijuši ļoti līdzjūtīgi cilvēki. Un kāds no dominikāņiem pat ir pārdevis ļoti daudz savas grāmatas, kurām viņam bijis vajadzīgs, lai varētu pabarot kādus nabadzīgus cilvēkus. Apostolāts viņiem bijis nevis aģitācija, bet dalīties ar smaidu, vārdu. Viņi ir nepārtraukti padziļinājuši savas teoloģijas zināšanas, un viņi pozitīvi vērtējuši ķermeni un cilvēcību – Jo Dievs taču arī pieņēma cilvēku ķermeni, tātad arī pret to ir jāizturas ar cieņu. Viņi vienmēr ir sludinājuši, esi sakņots Dievā un atvērts pasaulē. Un vēl viņiem ļoti svarīgi bija cienīt savas atšķirības un citu cilvēku dīvainības. Slavenākiem teologu dominikāņi ir Alberts Lielais, Akvīnas Tonas, mākslinieki, Fra Bartolomeo, Fra Angeliko. Par habitu. Dominikāniem bija un ir melni metāli. Ņemot vērā klimata apstākļus, gan šeit, gan citur Ziemeļ Eiropā, sauca Dominikānus par melniem mūkiem. Blackfriars, Anglijā. Tad arī Rīgā bija Svētā Jaņa baznīcas Melnu Mūku Dominikāņu klosteris. Un palika tobrīd arī restorāns, kurš atgādina šo, šo patiesību par tiem melniem mūkiem, kuri, kuri laikam staigāja pa šiem mūriem un pa ielām un sprediķoja. Runājot par to, ka Dominikāņi sprediķoja, jāņem vērā, ka viduslaikos ļoti reti bija kādas homilijas vai katehēzes. Visa baznīcas dzīve koncentrējās uz celebrāciju. Ļoti bieži bija tā, ka visu dienu baznīca celebrēja mīsi vienu pēc otras. Tādā veidā arī paši priesteri nebija īpaši izglītoti, zināja tikai latviešu valodu tik cik, lai svinētu misi, un svinēja visu dienu. Problēma bija, ka tie, kuri nezināja ne tikumus, ne kristiešu patiesības, ne katehismu, tad var dzīvoja kā pagāni. Un Dominikāni izveidoja tādu evangelizācijas formu, kurā no vienas puses veltījies uz tiem, kuri neticīgiem pagāniem, no otras puses arī evangelizēja to, tos, kuri jau bija kristīti, tikai dzīvoja kā neticīgi. Tāpēc tik svarīga bija tā visa dominikāņu darbība, īpaši viduslaiku Eiropā, un pēc tam arī jaunās zemes, arī Amerikā, kur viņi ļoti daudz strādāja kā misionāri, kā kapelāni, Dienvidamerikā īpaši, bet arī austrumos. Šobrīd Dominikāņiem ir dažādi intelektuālie centri, kā universitātes. Viņi kalpo kā teologi, arī kā sprediķotāji. Un tas ir svarīgi, lai izmantotu vārdu, šo spēju, lai sludinātu evaņģēļu. Un šeit ir svarīgi, lai eh, šeit bija divi elementi. Kontemplācija, starp četriem es gribēju pasvitrot divas. Eh, kontemplācija un sludināšana. Tas ir it kā divi spārni, ar kuru dzīvo baznīca fides et ratio, ticība un prāts. Ja izmantojam tas abas spējas, tad, tad varam iet vai lidot uz priekšu, uz augšu. Ja palikam tikai uz šo vienu spārni, tad vienmēr varam iekrīt kādā slazdā, kādā kardinājumā, kas ir vai no vienas puses tas ir tādi, tādi bezpratīgā ticība, kurā tas ir paganisms vai maņticība, no otras puses prāts un intelekts kļūs eh, par mērķi pats par sevi. A, tas arī ir nepareizi. Visas ideoloģijas, mūsdienās ideoloģijas arī atmetā ticību un pieņemam tikai, tikai prātu kā tādu argumentu, ar kuru varam, varam būvēt mūsu, mūsu pasauli, mūsu civilizāciju. Tā metode, kuru pieņemā svētais Dominīks un, un citi viņa brāļi, uh, saglabā līdzsvaru un spiesluši uz priekšu gan teoloģisko refleksiju, gan arī garīgumu un likumīgo dzīvi. Paklau, Ines, tos, te, kur jūs par dominikāņiem te runājat, tos domino cepumus, redzi? Tos jau arī 100% dominikāņi ir izgudrojuši. Kāpēc tu tā domā? Nu kā? Jūs ceļš rekur mēlts, apkārt, un pa vidu balts, tā kā jūs par habitiem teicāt. Tie ir Dominikāņu cepumi. Biskups Nikolais jau 1234. gadā piešķīra Dominikāņiem pili. Viņus atbalstīja arī Rīgas doma kapituls, un viņi sāka būvēt baznīcu. Jau pieminēto, ko priestaris tikko runāja, Svētā Jāņa baznīcu. Baznīca bija ļoti skaista, cilvēku bija daudz, bet 1524. gadā viņi reformācijas protestantu realizētās katoļu vajāšanas laikā bija spiest to atstāt un atdot. Un vēl šobrīd šī baznīca tagad pieder luterāņiem. Dominikāni atgriezās Latvijas teritorijā 17. gadsimta beigās un apmetās Latgalē, Aglonā 1688. gadā, Pasienē 1694. gadā un Rušonā 1766. gadā. Bet 1822. gadā tie atgriezās arī Rīgā, lai kalpotu sāpju diamātas baznīcām. Bet arī tur nebija ilgstoša kalpošana, pēc kādiem 40 gadiem viņi atkal tika padzīti no Rīgas un 1893. gadā Aglonā bija palicis tikai viens dominikānis. Bet pēc tam atmodas laikā, jau kad tojās atmodas laikam, tad arī jau dominikāns bija Vilhelms Lapelis, kas arī bija bīskaps, viņš vēl tagad ir dominikāns, un viņš 1985. gadā salika garīgajā seminārā pirmos svētsolījumus kā Dominikāns. Šobrīd Dominikāņu klosters ir Liepājā, tur ir tēvs Sergejs un tēvs Oskars un vēl daži brāļi no Polijas. Mēs runājam par šo intelektuālo dominikāņu darbu, bet viņi neaizmirsā arī vienkāršā veidā vai vienkāršākā veidā izplatīt tādu lūkšanu, kurā ir no vienas puses vienkārša, no otras puses ir kontemplatīva. Un tas ir rožu kronis. Viņi to izgudroja, viņi to izplatīja kā, kā metodi ne tikai savā starpā, bet arī starp ticīgiem cilvēkiem Jo tādu lūkšanu, kontemplatīvu lūkšanu var arī praktizēt arī cilvēki, kuri nemāk lasīt, ne rakstīt. Tad tā bija īsta revolūcija, jo cilvēki, kristieši, ticīgi varēja arī lūgties un kontemplēt dažādus noslēpumus mūsu ticībā un arī attīstīt savu jutību pret patiesībām. Svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem.